Insellimlek. Nixtieq inkellmek dwar eh, il-Passjoni ta' Ġesù, id-Duluri tal-Madonna U xi jfissru għalija illum? Illum, meta nħares madwari, meta nħares ġo fija stess, meta nħares lejn in-nies li nħobb, ninduna li l-passjoni ma waffqitx. elfejn sena ilu. Imma l-Passjoni ta' Ġesù għadni narha ssir quddiemi u fil-ħajja tiegħi personali wkoll. Il-Passjoni ta' Ġesù, id-Duluri tal-Madonna, mhumiex realtajiet tal-imgħoddi, imma huma realtajiet tan-nies li niltaqa' magħhom. Illum stess għadni niltaqa' ma' Ġesù mgħobbi bis-salib ta' min m'għandux xogħol. Ġesù li jaqa' taħt is-salib ta' min il-mara tiegħu telqitu u abbandunat lilu u lil uliedha. Ġesù il-passjoni tiegħu għadu jkompliha fil-Knisja li waqqaf illi ħafna drabi tkun 'il bogħod mit-tagħlim illi tgħallem. Bżejjed tkun taf il-każijiet tal-pedofilja illi kellna matul is-snin li għaddew. Din hija l-passjoni, it-tkomplija tal-passjoni fi ħdan il-Knisja, fi ħdan ħajti personali, meta ninduna li ħajti veru għandi l-istrengths imma għandi wkoll il-weaknesses u ninduna li ħafna drabi ħajti qisha diska tirrepeti l-istess dnubiet, tirrepeti l-istess nuqqasijiet, l-istess nuqqas ta' mħabba. Il-passjoni qed titkompla fija, fil-ħbieb tiegħi, fil-Knisja li nagħmel parti minnha, fid-dinja. Ara fid-dinja kemm hawn inġustizzji, kemm hawn gwerer minħabba l-flus, minħabba ż-żejt, kemm jinqatlu nies f'isem hekk imsejħa libertà li tfisser il-pajjiż sinjur li qed jinvadi, li qed jissussidja dik il-gwerra, qiegħed hemm biex jaqla' iżjed profitti taż-żejt u r-riżorsi li għandu dak il-pajjiż. Iva, il-passjoni mhijiex realtà ta' elfejn sena ilu, imma realtà għal min jaf x'qed jiġri, ir-realtà ġo fija, il-Knisja li nagħmel parti minnha, imma wkoll is-soċjetà li nagħmel parti minnha. Però għal min jemmen, is-salib mhuwiex skop fih innifsu. Tmurx tfittex is-salib. Titlobx lil Ġesù biex itik is-salib. Meta jiġi s-salib u jeġita, itlob lil Alla li taċċettah. Li tipprova tifhem ir-raġuni għaliex inti qed tbati. U meta inti tifhem ir-raġuni għaliex inti qed tbati, xorta l-batija tibqa' iebsa, xorta il-piż jibqa' fuq spalltek u xi mdeqqit tgħid, Ġesù x'il-marelli ta' salib tajtni! Imma tibda tagħti sinifikat lit-tbatija tiegħek. Nawguralek li dawn il-ġranet, iktar milli purċissjonijiet, statwi, Ġesù mimli bid-demm u dawn li jilbsu b'mod li iktar ifakkarni fi Spanja milli milli fil-Kristjaneżmu, dawn li jorbtu l-ktajjen ma' saqajhom eċċetera eċċetera. Li għal uħud huwa folklor, għal uħud huwa espressjoni reliġjuża u jagħmel sens għalihom. Imma naħseb l-ikbar tbatija hija meta jien ninduna f'ħajti illi Ġesù u d-duluri huma jiena stess. Però anke din it-tbatija, din tgħaddi u li għażilna aħna l-Insara mhux Ġesù fuq is-salib. Għażilna Ġesù li qam minn bejn l-imwiet u Ġesù li żort. Nawguralek.